Čija li majka toliko zgrešila u rano jutro, da su svi bogovi spuštali kišu, ne bi se ovo desilo. Proroci podaju našu narav, maramo sa vrkova kula prokletuša i jama bezdanki, pogled se bliži bunarima. Spava kamen na kamenu, groblja se ističu dobrotom, za prozora kula pozobanih, orlovi delove plena nizvodno sele. Nema svatova, niti vukovi silaze u dubinu, nema čobana, niti mesa olujskoga. Svi sveti sa ribama oko kućnog praga kolo razvili, sa vrka zvonika do sitej baca kapu uvis, i priziva inim dami sve glasa, ne bili ga bogovi čuli. Probudi se Vuk Stefanović Karadžić i zapisa, surovog li neba, ničije li zemlje, a vode bistre, pokoja pradedolska lobanja ili rebro, izroni iza pračaka i Bog se skriva od ovog prostora i mre iza oblaka, li oblaka nad crnjom zemljom gledam iznad graba, ispred Mrkonjića i bočno do krvave, na ramenima rana budućnosti. Vidim ponekog preživelog iz ognja odlazi u potop. I dalje zurim u prošlost. E Ekonom to i za koji greh. Prenuk se od pucnjeva u algarskom lovu. Ulovljeni izgubili glas ni konopca za zvono, ni zvona na zvoniku, ni sluha u uvu. U daljini po koletima vide se veliki spomenici, na dnu velika groblja voda pljuska, ali ne vidim svoj veseli narod. Ni sa Korduna, ni sa Banije, ni iz Like, ni iz pravoslavne Dalmacije, ni iz Krajine, Ot celio, Braselio, Ot celio, Braselio,